Ornitho theeras kai pelargos. Ornitho theeras dictua geranois anapetasas porrothen ape caradocei ten agran. Pelargu de suntais geranois epicathisantos, epidramon metekeinon kai auton sunelabe. Tu de deomenu metheinae auton, kai legontos hos humonon autos ablabes esti tois anthropois alla kai o felimotatos tus gar ofeis kai ta loipa herpeta sul lambanon kathestiei ho ornizo theras apecrineto al eita malista me faulos su ei di auto tuto gun axios ei colaseos hoti meta poneron ke kathikas atar un cae hemas deitas ton poneron sune theias perifeugein hina me kai autoi tes ekeinon cacias koinonein doxomen